لقد فاز المتقون ndugu katika iman baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam unwani ya hutuba yetu ya leo itakuwa wabashiril mukhbitin tutaishi na aya ya 34 mpaka 35 katika surati al-Hajj itakuwa ndiyo ujumbe wa Ijumaa yetu ya siku ya leo insha Allahu Taala Mola wetu anatueleza katika Qur'an katika surati al-Hajj anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون katika aya hii ndugu zangu katika imani aya hizi mbili katika surati al-Hajj aya ya 34 na 35 pana ujumbe mzito Allah subhanahu wa ta'ala anatoa bishara anatangaza habari njema kwa baadhi ya waja wake wenye sifa zilizotajwa katika aya hizi nilizozisoma Allah jalla wa ala anatoa bishara li ahli alqulubi alamirati bitauhidillah anatoa bishara kwa watu wenye nyoyo ambazo zimeimarika kwa kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake zote lakini vile vile anatoa bishara kwa watu ambao wenye nyoyo zenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kikamilifu Allah anawabashiria kheri za dunia kadhalika na kheri za akhira Asema Allah subhanahu wa ta'ala wabashiril mukhbitin wape bishara njema ewe Muhammad al-mukhbitin waman humul mukhbituna ya ibadallah alladhina yubashshiruhumullahu tabaraka wa ta'ala bikhairai dunya wal akhirah ni akina nani hawa almukhbitun ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawapa bishara za khairi za dunia kadhalika khairi za akhira al-ikhbat au al-mukhbitun wenye nyoyo zenye kunyenyekea ni wale ambao nyoyo zao zimenyenyekea wastanarat binuril iman zikapata nuru ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu na kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na kufuata mafundisho yake kikamilifu lakini nyoyo hizi zikasalimika na maafa maafa ambayo yanapelekea nyoyo hizi zikaumwa almukhbitun qulubuhum salimatun min alafat hawa wanaopewa bishara almukhbitun nyoyo zao zimesalimika na maafa maafa yanayopelekea maradhi katika hizi nyoyo zikawa na maradhi ya shahawat matamanio zikawa na maradhi ya shubuhat shubha ambazo zinampelekea Muislamu akaishi katika maisha ya dhana. Lakini shahawati zinampelekea Muislamu akaishi akawa ni mtumwa wa nafsi yake. Ikawa kila kinachotakiwa na nafsi yake ndicho anachokifuata hata kama kitakuwa kinaenda kinyume na mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndugu zangu katika iman katika aya nilizozisoma Allah subhanahu wa ta'ala ametaja sifa nne za hawa wenye kupewa bishara akasema Allah subhanahu wa ta'ala wabashiril mukhbitin alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum hii ni sifa ya kwanza ya ashabul qulub al'amira bi dhikrillah العامر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم القلوب المخبتة sifa yao ya kwanza hawa wanaopewa bishara na Mola wao ya kheri za dunia na kheri za akhira ni wale ambao idha dhukira Allah anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala yanaposomwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum nyoyo zao zinaogopa wanakuwa na hofu ya kuogopa waid za Allah subhanahu wa ta'ala wakisomewa ayatul waadi wanaziamini wakisomewa ayatul wa'id wanaogopa aya zinazoeleza ahadi njema za Allah subhanahu wa ta'ala zinawapa shauku kwa hiyo zinawapa bidii ya kufanya kwa ajili ya kufikia hizo ahadi njema za Allah lakini ayati zinazoeleza makemeo na adhabu za Allah zinawatia hofu wajilat qulubuhum nyoyo zao zinaogopa walwajal na hii alwajal huwa alkhawfu ma'a almahabba ni hofu ambayo imechanganyikana na mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na hili ni jambo ndugu zangu katika iman nashi min husni ma'rifati al-'abdi bi rabbih subhana linatokana na mtu kumjua Mola wake vilivyo tatizo linalotukumba ndugu zangu hatujamjua Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kuwa hatujamjua Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana hatujasimama sawa katika maamrisho na katika makatazo hatujamjua Allah subhanahu wa ta'ala lau arafna Allah la atu'ana lau tungelimjua Allah basi tungelimtii haki ya kumtii kwa sifa ya kwanza wale wanaopewa bishara wa bashiril mukhbitin qala tabaraka wa taala alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zao zinaingiwa na uoga na sifa yao ya pili asabru ala aqdari llahi almu'lima ni wale ambao ni wavumilivu katika kadari za Allah zenye kuumiza Allah anapowajaribu fil ba'sa'i wadh akawapa mtihani wa ufakiri mambo yakawa sio mazuri riziki ikawa ni ya matatizo na tabu wanasubiri ugumu wa riziki hauwafanyi wamshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala mambo kuwa ni magumu hayawafanyi waache maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra ay wa, wa fi halati almarad ugumu wa rizqi hali ngumu ya maradhi magonjwa yamekuwa yamekuandama unaumwa sana almukhbitin wale wenye kunyenyekea kisawasawa yasbiruna ala aqdari llahi almu'lima wanakuwa ni wavumilivu katika kadari za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kuumiza limadha liilmihim anna as-sabirin yuwafihimullahu ujurahum bighairi hisab kwa sababu wanatambua watu wenye subira malipo yao kwa Allah hayana hesabu Allah jalla wa ala anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab hakika si vinginevyo watalipwa wale wavumilivu wanaovumilia kadari za Allah zenye kuumiza watalipwa malipo yasiyokuwa na hesabu anayesema hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye anatujaribu bil ba'sa'i wadh-dharra liyakhtabira mada sabrina ala aqdarihi almu'lima ili aweze kutupima na kutujaribu ni kiasi gani tunacho cha subira katika zile kadari zenye kuumiza hii ni sifa ya pili ya wale wanaopewa bishara na Allah al-mukhbitin wanakuwa ni wenye subira asifatu thalitha iqamatu salah Allah akasema wal muqimi salah na wale wenye kusimamisha sala ay yuaddunaha fi awqatiha bishurutiha wa arkaniha wa wajibatiha mukhbitina ila Allah walmuqimi salah wape bishara njema wenye kusimamisha sala wakaisali sala ndani ya wakati wake kwa masharti yake na nguzo zake na wajibu wake lakini kwa khushu'i ambayo ndiyo lubu sala khushu'i unyenyekevu ndiyo kiini cha sala ndiyo uti wa mgongo wa sala wanaitekeleza ibada ya salah taqarruban ila Allah kwa kujikurubisha kwa Allah hawaitekelezi swala mimbabi sakti atab kwa kuondoa lawama kwamba tayari nimekwisha kutekeleza wajibu la wanaopewa bishara na Allah katika aya hii almuqimi sala wenye kusimamisha sala ni wale wanaoswali kwa utaratibu huu wanaiswali swala kwa wakati wake hawaitoi swala ndani ya nyakati zake alizozipanga Allah lakini wanaiswali swala wanastarehe ndani ya swala zao wanapata ladha ya ibada hawaiswali swala kwa kuondosha wajib na kuondosha lawama kwamba tayari shaswali lakini hawaitoi ndani ya wakati wake na swala zao ni wanyenyekevu walmuqimi salaa lakini Allah jalla waala akataja wasifu wanne wa watu ambao ni mukhbitun wa mimma razaqnahum yunfiqun wale wanaopewa bishara na Allah ni wale ambao mimma razaqahumullah katika vile walivyoruzukiwa na Allah wanatoa yunfiquna fi sabilillah wanatoa katika njia za Allah wa fi wujuhil birr na katika njia za wema kwa maana mali zao wanazisalitisha katika kuihudumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika iman Allah subhanahu wa ta'ala anapokupa nafasi ya mali amekufanyia kheri wa ahsin kama ahsana Allah ilaik Allah kakufanyia wema na wewe fanya wema kama ambavyo Allah kakufanyia wema lakini mali itakayokuwa na faida ni ile mali ambayo imepatikana katika njia za halali na ikatumika katika namna inayomridhisha Allah lakini itakuwa na faida zaidi pale ambapo mtu ataitanguliza akaitanguliza akhera ni vipi unaitanguliza kwa kutekeleza majukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala maana wewe utakuwa umeneemeka katika dunia yako utaishi maisha mazuri lakini pia umeitanguliza wewe unaondoka na mali yako itakuwa pamoja na wewe kwa sababu yale mambo ya Allah ambayo umeasisi na kuyasimamia yatakuwa yanaendelea na wewe ujira wako unaendelea hii ndiyo amali ambayo ni yenye kubakia hii ndiyo amali ambayo hauna share na mtu hii ndiyo amali ambayo si ya warithi akaunti zingine zote ni za warithi wetu lakini akaunti ya akhira ambayo mtu kaitanguliza ndiyo mali yake halisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja anasema yaqulu ibn adam mwanadamu ana kawaida ya kusema mali mali hii mali yangu hii nyumba yangu hili gari langu shamba langu kila kitu chako wahallaka yabna adama min malin kwani wewe mwanadamu una mali gani illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdait hauna zaidi ya hivyo cha kwako ni kile ulichokila kikamalizika au kama ni nguo umeivaa ikachakaa au kile ulichokitanguliza utakwenda kukutana nacho kwa Allah hii ndiyo yako ndugu zangu katika imani wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika vile walivyoruzukiwa na Allah ni wenye kuvitoa watu wa namna hii ndiyo wanapewa bishara wa bashiril mukhbitin wape bishara watu ambao ni wanyenyekevu ni akina nani hao almukhbitun akasema Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao mwanzo akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala wajlat qulubuhum nyoyo zao zinaogopa lakini jambo la pili wanasimamisha swala tano lakini jambo la tatu wanakuwa ni wavumilivu katika kadari za Allah subhanahu wa ta'ala zenye kuumiza na jambo au sifa ya nne wa mimma razaqnahum yunfiqun na katika vile vichache walivyoruzukiwa na Allah wanakuwa ni wenye kuvitoa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalana minal mukhbitin min alladhina yataqabbalun min alladhina yasma'una kalam Allah wa yattabi'una aqulu ma tasma'una astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا رحمكم الله أن القلب المخبت أحب القلوب إلى الله tambueni ndugu zangu na tuzingatie ya kwamba alqalbul mukhbit moyo ambao ni mnyenyekevu ahabbul qulubi ila Allah ndio moyo unaopendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini li'annahu qalbun hayyun salim kwa sababu moyo huu ndio moyo ambao uko hai lakini ndio moyo ambao uko salama walidhalika ibadallah kana min du'a nabiyina sallallahu alayhi wa alihi sallam kwa sababu hiyo ndio maana ilikuwa katika maombi na dua alizokuwa akiziomba mtume sallallahu alayhi wasallam كما روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما anasema ilikuwa mara nyingi sana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika dua zake anaomba anasema ربي أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا رب اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين منيبين لك مخبتين haya maneno alikuwa akiyaomba sana mtume sallallahu عليه wasallam لعلمه alayhi salatu wassalam anna alqalba almukhbita ahabba alqulubi ila Allah alikuwa akimuomba Allah moyo wenye kunyenyekea kwa sababu anajua mtume sala sallam kwamba moyo wenye kumnyenyekea Allah ndiyo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 العالمين وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله